brasilano en la Franza Academio de Arto. Ie la 6a de decembro 2017, unua foie en postenigis brasilano en la Academia de Bel en Pariso. La eminentulo estas la Montconata Sebastian Salgado. Li estas fotografisto, quiu de iardecui sin dedicias al registrado de socii fenomenoi tra la tuta mondo. Tiu tradizia institutio estis fondita en la decsepa iarcento, cae estas unue la quin academioi quiui consistigas la Franzan instituton, templon de plei gravai productajoi en arto cae scienzo. Gi en havas seccion pri fotografio, cun quar occupantoi. Uno el ili estis vaca ec de la iaro du mil dec post la morto de Lucien Clerg. En du mil dec Salgado estis electita. La Franza presidento Emmanuel Macron nece estis, sed sendis salut messagion. Collego de la Brasilano en la Academio, paroladis pri la vivo cae verco de la nova academiano. Elegante vestita per orbrodita fraco, la brasilano ploris ciam oni menciis liaen filoin cae la edzinon Lelia. La geetzoi alvenis en Parison en la iaro 1969 exilitai el la militista dictatura regimo tiam reganta en Brasilo. Tiu tempe, Salgado estis economiisto cae activa maldextrulo. Li tute ne interesigis pri fotografarto. Poste ili migris al Londono. Dum voyaggio en Africo, li comencis fotografi hobie per fotilo prunte donita de sia edzino citio tui farigis passio. Li cion flanken lasis por sin dedici exclusive al fotografio. Pro sia exterordinara talento, li laboris por la plei gravae fotoagenteioi cae farigis internazie conata. De plurai iaroi, lia persona studio situas en la chica adreso avenuo Champs-Élysées en la Francia ce furbo. Dum la lasta iaro li occupigia spri ecologia agado. En Brasilo li iam organizis plantadon de milionoi da arboi por restarigo de tropica arbaro. Sebastião Salgado publicigis plurain libroin de fotoi faritai dum siei multai voyagioi tra la mondo. Unu e la plei belai cae impresai estas Geneso, en quiu li montris fotoin faritain en locoi neniam antaue visititai de homoi. En la comenzo de sia carriero, li documentis terura in scenoin de Roma suferado cae malsat mortado en Africo. Tiu esperto estis tiel shoca che di causis mensan scuon alla artisto. Gi estis ancora tempo en lia vivo. Lau lia declaro, lin savis de tiu criso la edzino Lelia, quiu ame apogis lin. Pro tio, li dedicis al sci la music presenton quiu fermis la ceremonion en la Academio de Belarto en Pariso. Sebastião Salgado, ne estas nur artisto, li estas plena humanisto, quiu constante pledas por egalezzo, justezzo, cae respecto al ciu homo sur nia mondo.